podvečer, je piatok a my začíname, tak ako vždy, reláciu hovorí bez strachu. Dúfam, že ste mali pekný týždeň, počasie nám naozaj praje, takže by sme napriek jesennej depresii mohli mať také kusočok slnečka v srdci a aj keď relácia boje, bude politická a troštička teda vás asi pustí do ohňa, kašlite na to v pokoji, v pohode. Berte to, že sú to iba informácie a nehodnoťte ich, len aby ste vedeli, čo sa deje, kde sa nachádzame a kam to môže smerovať. Tak ešte raz vás vítam pri sledovaní hovorov bez strachu. Peter vám povie nedobrú správu. Dobrý večer, takže e, relácia je predhrávaná, nemôžete nám volať otázky, ale môžete napísať e, mail a svoje názory na studiozavináčslobodnyvysielač.sk My sa teraz spojíme s politologom Eduardom Chmelárom a v druhej časti relácie si budete môcť vypočuť tlačovú besedu uh, profesora Hrušovského a profesora Fischera o Pfizergate a vlastne boli tam dvaja novinári. Takže aspoň vidíte, aký záujem je o témy, ktoré naozaj môžu ohroziť alebo vylepšiť náš život. Dvaja novinári boli aj na tlačovke Zoroslava Kolára, takže e, budúci mesiac na začiatku decembra prinesieme aj jeho názory, aby ste vedeli, že e, z obidvoch strán, že čo sa vlastne deje. Tak začíname telefonátom. Halo, pán Kmelár, počujete nás? Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Uh, poďme hneď na vec, ako vy to tak máte rád. Takže e, dnes sa, neviem, či ste mali čas, lebo vy ste dosť zanepráznení, či ste si všimli, že dnes premiér mal mať prednášku na gymnáziu. Áno, áno. Výborne, keby ste teda ohodnotili túto situáciu, ktorá skutočne už hraničí s absurditou. No, je to, je to naozaj, naozaj ako len svedectvo uh, o tej uh, už chorobnej polarizácii spoločnosti. Mňa najviac uh, zarazil nielen ten, nielen ten nápis, ktorý, ktorý bol medializovaný, ale bol tam ešte jeden nápis, oveľa vulgárnejší. A uh, ako keď som čítal diskusie, tak som videl, že všetci si z toho robia srandu, alebo sa tešia, že konečne mu niekto dal že tam nemá čo robiť na tých školách. No zaujímavé, že keď chodili po školách Heger, Čaputová spol, tak, im, tak to nikomu nevadilo. Čiže je to absolútna neúcta. Jedna vec je, keď nesúhlasíte s názormi premiéra, ale, ale je to predseda vlády a proste e, z titulu funkcie si zaslúži nejaký elementárny rešpekt. E, škola si to mala e, vyriešiť vopred. Tak ale toto je, uh, toto je um, naozaj niečo, čo uh, ma veľmi zarmucuje uh, skôr, uh, ako hovorím tie reakcie, lebo tie reakcie uh, väčšia o tom, že žiadne slušné Slovensko sa nekoná, títo ľudia nikdy neboli slušní, sú to najväčší hulváci, akých poznám. No že môže sa to zase gradovať a zase povedia, že to vytvára premiér, pretože uh, poslanec podal vlastne trestné oznámenie aj na staršieho Šimečku. Mladší bude kričať, že však to je môj otec, ja za to nemôžem. Ktorý zase rozvíja vášne v tom, že Slováci sú malý národ a majú mozgy ako dinosávry maličké, hoci teda uh, umelá inteligencia hovorí, že nemali dinosaury maličké <laughs> mozgy, no ale zasa, ako toto riešiť? Ako riešiť to, že sa budú navzájom na seba dávať tieto oznámenia trestné, to ničomu nevedie. Čo by ste vy z toho nadhľadu povedali? Čo už konečne musíme urobiť? Pozrite sa, to sú dve rôzne otázky, ako si to rozoberieme postupne. Na jednej strane ja musím povedať, a je dôležité povedať, že uh, akokoľvek uh, som povedal to, čo som povedal na začiatku, že, že väčší hulvátov, ako, ako sa zoskupujú okolo týchto síl nepoznám, tak musím povedať aj B, že premiér v tom nie je nevinne. Mm. A náš problém, problém tejto spoločnosti je v tom, že my uh, eh, a, uh, ako sa v Biblii hovorí, vidíme smietku oku toho druhého, ale nevidíme vo vlastnom to brvno. Čiže mhm. jednoducho, jednoducho tá polarizácia nepolaví, ak budeme stále presvedčení o tom, že uh, zlí, zlo je uh, na tej druhej strane, my sme tí dobrí a nebudeme mať rovnaký meter na všetkých. Proste aj premiér sa musí správať uh, náležite svojej funkcii poviem príklad, podľa mňa aj naozaj e, to, čo predviedol v posledných videách, je, a, je až nedôstojné. On e, by e, sa nemal zaoberať takým tým mikromanažmentom, že reagovať na každého, pretože to vytvára atmosféru, že sa bojuje proti všetkým. Viete, ja som ešte, keď som bol jeho poradcom, ja som mu opakoval jednu vec, ktorú sa bohužiaľ nenaučili, že nemôžete vyhrať na všetkých frontoch. Mm. Nemôžete si všetkých znepriateliť. O, tu sa začína útočiť aj do ľudí, ktorí boli tak povediať na našej strane. Alebo ak neboli na našej strane, tak neboli voči nám zaujatí. A ja poviem príklad Braňo Král. No. Braňo Král je moderátor, ktorý má svoje slabiny, ktorý má svoje hluché miesta, ale je to jeden z najkvalitnejších moderátorov z profesionálneho hľadiska. Že nie je zákerný, keď robí chyby, robí chyby, nerobí jednoducho údery pod pás. A proste e, novinár nemôže byť nepriateľ, že úrad vlády míňa energiu na to, aby sa oboril na, na moderátora Braňa Krála. Preboha, čo sú to za spôsoby? A takto by sa dalo pokračovať. E, e, poviem príklad, tá slovná prestrelka medzi premiérom a trenčianským primátorom. No trenčianský primátor Rybníček je silný demagóg. Toho ja veľmi dobre poznám. Ej? A e, tá, tá jeho zmienka, že ho uráža, keď, keď e, vítajú E, vlády predstaviteľov a chlebom a solou, to len ukazuje na to, aký je to uh, hlupák a ignorant. Pretože že keď, sa, keď sa oboril na premiéra, že ho to uráža, že on predsa nie je nejaký král, tak ten človek asi nevie, že je to jeden z najkrajších staroslovanských zvykov pochádzajúcich z Veľkej Moravy a že chlebom a solou sa vítali akýkoľvek vzácný hostia akýkoľvek, bez ohľadu na postavenie a pôvod, že je to jednoducho niečo naozaj, čo, čo by sme si mali zachovať a tento človek to, to úplne nepochopil. No, lenže e, tá, keď som povedal, že sa ten rybníček zachoval ako hlupák, tak mám na mysli najmä to, že e, v časti toho jeho rozhovoru bola naozaj konštruktívna kritika, alebo, alebo e, nenazývajme to ani tak kritikou, ale témou alebo podnetou na zamyslenie, čo si, čo by sme si mali vydiskutovať. Rybníček povedal niečo, čo hovorím aj ja už niekoľko rokov, aj keď každý z inej pozície a každý si pod tým predstavuje niečo iné, ale povedal, že ak to, takto bude pokračovať ďalej, ako pokračuje táto spoločnosť, tak my o ten štát prídeme. Ja sa obávam toho istého. To bolo niečo, kde by som od premiéra očakával, že skôr ponúkne, e, ak už nie nejaké východiska, nejaký spoločný okrúhly stôl, kde by sa naozaj rokovalo o, o niečom, čo nás spája, o spoločných záujmoch. Štátne záujmy každom vyspelom štáte sú spoločné. Teda také, kde sa proste vedia opozícia s koalíciou zhodnúť alebo chápu, že toto je potrebné prechod štátu. My tu nič také nemáme. A jednoducho premiér sa síce zadrapil e, na ten chlieb a sol, ale to bola somarina. A odpáliť takúto dôležitú tému tým, že zasa len budeme vyvolávať vášne, to je naozaj hlúpe. Ale hovorím, že, že tým chlebom a solou sa rybníček zosmiešní, lebo keď už ako veriaci človek, tak by si mal spomenúť na to, že keď tu bol pred 4 rokmi pápež František, on to bol, ktorý nás, ja hovorím, že on nás zahambil, pretože citoval, respektíve recitoval verše sama Chalúbku, z Morho a mhm. nikto ich nespoznal, ani moderátor. Oh. E, e, citoval verše, e, kto, e, či si blízka, či z ďaleka vodne v noci na stole dar Božího čaká. Viete, ano. tu Slováci majú taký e, nízky vzťah k svojmu kultúrnemu dedictvu, že oni poznajú už len ten agresívny záverečný... A ty morho, detvo môjho rodu. A to je všetko. A jednoducho pápež nám musel pripomenúť, že tá báseň má nádherné, vľúdne, humanistické posolstvo a týka sa to aj tej, toho chleba a soli. E, toho symbolu sa pápež v tej, e, v tej kázni e, v prezidentskej záhrade viackrát dotkol a ak toto e, proste rybníček nechápe, tak je hlupák. Ale e, nepohneme sa ďalej. Ak ešte aj najvyšší ústavní činitelia alebo štátnici, od ktorých očakávame trošku nadhľadu a istého posunu, sa budú naozaj vrtať e, v takýchto veciach, ktoré, viete, poznáte to príslovie, že orol muchy nechytá. Mm -hmm. to, toto je presne e, v niektorých prípadoch... E, v preklade platí, klesám na tvoju úroveň. Platí o premiérovi. Viete, keď mne niekto už občas vyčíta, že prečo, prečo uh, kritizuješ uh, e, tak tú vládu. No, ja ju ale kritizujem s dobrým úmyslom, lebo mne záleží na tejto koalícii a vidím, aké, aké zbytočné chyby robí, aké zbytočné fauly si dáva a nabíja často až nabíja opozícii zbrane. A e, mne je ľúto, že momentálne Eh, je ten premiér taký izolovaný, že nemá nikoho okrem pochlebovačov, ktorí by, mu, ktorí by ho nejakým spôsobom usmerňovali, lebo on sám prirodzene, že nemá na niektoré, ne, nemá na niektoré veci ten pohľad zvonku a, a to, čo sa mu stalo, viete, eh, treba, treba eh, si to priznať otvorene, pretože nikto z nás, kto nie je v jeho koži, nemôže vedieť, čo sa e, odohráva v človeku, ktorý prežil atentát. Ovlácok, ako sme už počuli od lekára, ktorý ho ošetroval, bolo to naozaj ovlácok. A ja vidím, že e, napriek tomu, že hovorí, že on sa tým už nezaoberá, všetkým odpustil, je to jeho trauma. Takmer v každom e, prejave to spomína, aj tam, kde sa to nehodí. To, mám na mysli presne túto situáciu s chlebom a solou, keď on na to vybuchol, že či ho mali vítať zbraňami. To bolo podľa mňa až nevhodné. Ale, ale, ale pravdivé. Ale ja rozumiem, čo chcete no- povedať, Neznižím sa ako no, orol. Vnímať ako pravde, ale proste jeho by mal niekto hamovať, aby mu chránil dôstojnosť. Opakujem, že ja chápem tu jeho traumu, ale mal by to s niekým riešiť a niekto by mal chrániť jeho dôstojnosť, pretože toto, je, toto sú presne momenty, kedy nabíja opozícii zbrania, alebo kedy si začínajú z neho robiť srandu, lebo nikto nechápe to jeho psychické rozpoloženie. Dobre, ale musíte uznať, že existuje ešte príslovie, ktoré hovorí o tom, že sto much zdolá aj slona a že naozaj sa to rúti proti nemu z každej Božej strany. Ťažko takéto niečo ustať. Viete, e, samozrejme, lenže toto si môže povedať e, bežný človek, ako mm. od premiéra očakávame naozaj, že bude silný, že bude tou hradbou a že nebude prenášať osobné traumy e, e, e, smerom do verejnosti. Toto tam naozaj nepatrí a preto aj hovorím, že e, ja považujem, a teraz prejdem trošku k druhej téme, ak dovolíte. Ano. To je, e, chcem sa ešte vrátiť k tomu pracovnému smeru, pracovnému snemu smeru, lebo o tom sme mhm. asi nehovorili. Pracovný snem, lebo aj sa o tom málo v médiách hovorili, že, že aký bol jeho význam. Ten pracovný snem zvolal premiér vlastne s jedným cieľom. A nižšie štruktúry sa začínajú búriť, pretože mm -hmm. očúvajú od ľudí, od voličov, samozrejme smeru a vládnej koalície, sú, tú nespokojnosť, rastú tu nespokojnosť. Mm. Aj v súvislosti s konsolidáciou, kde, kde teda e, nielen tie skúsenosti jednotlivých ľudí, ale už aj NKU hovorí, že, že je to náhranie E, čo, čo z nesiteľnosti bežného človeka, ale aj čo sa týka takých tých uh, uh, bežných skúseností, že jednoducho, že jednoducho to, čo sa naslubovalo, sa neplní a že tá vláda neprináša výsledky. A teraz na moje prekvapenie výsledok toho pracovného snemu bol, že Robert Fico všetkých kritikov zahriakol s tým, že čo sa s vami deje, veď ideme vyhrať voľby, nie? Veď to vyhrá, veď všetko je v poriadku. Viete, a toto je podľa mňa obrovská strategická chyba. Toto je, toto je na premiéra, ktorý bol povestný tým, že počul často až trávu rásť, že mal mhm. veľkú citlivosť na akékoľvek zmeny nálad obyvateľstva a on to teraz nevidí. On hovorí, že dobre už... Sama, viete, ešte ako E, nemôžete čakať, že ľudia príjmu, keď, keď ich neustále hecujete, že tento štát sa rúti do strašných problémov a zrazu, keď vás zvolia na to, aby ste tie problémy riešili, tak vy poviete, že a teraz je dobré. Dobre už bolo, všetko je v poriadku. Toto nemôže byť dôveryhodné a ja viem, že tá minulá vláda, a treba to opakovať, zanechala tejto vláde stra financie v strašnom stave. Či už sa to týka deficitu, dlhu alebo iných vecí. Ale po dvoch rokoch sa už nemôžete vyhovárať na minulú vládu, lebo ľudia vás tam zvolili preto, aby ste to riešili. A ak už vôbec je tá situácia taká katastrofálna, že musíte stále uťahovať šroby a že musíte tým ľuďom vysvetľovať, prečo sa musia uskromniť a prečo musia znášať tú obetu, tak jednoducho by som tam čakal, že zároveň ten premiér, lebo od neho sa to čaká, načrtne víziu, že pozrite sa, to, tu sme v tomto bode, je to veľmi nepríjemné, čo musíme robiť. Ja viem, že vás to bolí. Prosím, vydržte, lebo chceme vybudovať takúto a takúto spoločnosť a o 10, 20, 30 rokov chceme byť tu, tu a tu. Proste ukázať tým ľuďom svetlo na konci tunela je nesmierne dôležité. V opačnom prípade bude rásť počet znechutených ľudí, ktorí nemusia voliť progresívne Slovensko, ale ktorí proste odídu tak ako mm -hmm. sa mhm. to deje v prípade hlasu, kde hlas klesá, ale ono to neodchádza uh, už uh, eh, k, k progresívcom, tam sa to už ustálilo, z tých ľudí sa stávajú nevoliči. Mm -hmm. A jednoducho, ale potom sa môže ľahko stať to, čo sa stalo, už máme jeden taký príklad s Matovičom, že ľudia budú túžiť po zmene po akejkoľvek. Ako volili Matoviča, viete prečo, že bude sranda, hej? Hm, tak eh, nemôžete, nemôžete sa spoliehať na racionalitu voličov. Bohužiaľ, ľudia zabúdajú veľmi rýchlo, čo bolo pred troma dňami a nie pred dvoma rokmi. A jednoducho, ak budú ľudia naozaj unavení a nebudú počuť žiadnu nádej, tak, budú, tak si tú zmenu vypýtajú od niekoho iného. Proste toto ja, toto ja považujem, považujem za veľmi nebezpečné, že to vládna koalícia nevidí, že sa proste nejakým spôsobom chlácholí v tom, že všetko je v poriadku, všetko funguje. Hej? A samozrejme, ja môžem chápať, že e, nejaké momenty, kedy sa táto koalícia cíti, cíti byť ukrivdená alebo e, okrátená o úspechy, víc správanie médií, ktoré naozaj neinformujú, k tomu by sme sa mohli ešte vrátiť ako k osobitnej téme, no. pretože to, to je už naozaj už naozaj oni neprinášajú informácie komplexné, čo sa schváli v parlamente alebo na vláde, ale oni si vyberajú iba škandály. Všimnite si to. Už nie je normálne tu no, informovanie, na ktoré má každý človek právo z ústavy. No a za takýchto okolností ja chápem, že, že koalícia sa cíti byť ukrivnená a začne vyratávať také, také malé čiastočné mm. úspechy. Ale viete, to je, oni si E, neuvedomujú, že, že e, hovoríme o trendoch, nie o nejakých drobných, lebo keď niekto ako včera minister zahraničných vecí Blanár napíše, že veľký úspech slovenskej diplomácie, že dosiahli sme bezvýzový styk s Lesotom. Mm. No tak ja na to môžem povedať, že... <laughs> Necestujem že zajtra do Lesota že bravo, Lesoto je krajina, kde odporúčajú ľuďom nechodiť von po zotlení, lebo je tam taká, ob taká obrovská kriminalita, ale možno, že zriadia nejaké čartrové lety 2-3 krát z Bratislavy dôchodcov za lacnými potravinami. Prepačte mi tú iróniu, ale chápete, čo chcem povedať. Že toto, nie je, že toto proste nemôže byť uh, to podstatné, na čom stojí úspech vlády. Tá vláda musí získavať voličov nejakými trendmi, nejakými, nejakým zásadným bojom. Bojom o charakter štátu. To je to podstatné, kde musíme vysvetliť ten rozdiel medzi touto vládou, ktorá má problémy, robí chyby, nedarí sa jej, ale proste e, z hľadiska toho štátnického myslenia a myslenia o Slovensku to myslí rozhodne lepšie ako súčasná opozícia. Ale a nemôžete ešte... to... No. Áno. Ešte je zaradená aj do toho, že celý svet, momentálne ten náš svet tu namyslím, uh, tak je naozaj uh, v tých krízach nedarí sa im, nikomu sa nedarí. Ja viem, že to nie je výhovorka, že uh, za to, že vo Francúzsku je zlé a v Grécku a Španielsku, že aj u nás musí byť, ale ja si myslím, že najväčší problém, a to vás prosím, aby ste nejako ozrejmili, je presne to, že prokuratúra, vyšetrovateľia, táto časť dajme tomu právneho zázemia, e, je absolútne proti, čiže nedarí sa dosiahnuť tie úspechy, čo ten jednoduchý človek, ktorý neanalizuje a nechce vidieť tri kroky dopredu, chce vedieť, aby bol nať v base a aby sa ďalšie veci vyriešili. No a no. čo by ste k tomu povedali? No, máte pravdu, ale práve v tomto bode, že sa to E, vláde nedarí a paradoxne vidím jednu pozitívnu informáciu, ktorú by sme si mali všimnúť. Že tieto veci znamenajú, že vláda a predovšetkým Robert Fico rešpektuje trojdelenie štátnej moci, ktoré je základným predpokladom demokratickej formy vlády, teda výkonná e, zákonodárna a súdna moc. Nevstupuje do tej súdnej moci. On proste nemôže nariadiť zatknite Náďa, respektíve respektíve nechce to urobiť, pretože rešpektuje nezávislosť súdnej moci. Minulá vláda, vieme, ako to robili. Aj chcú a, robiť? Na mysli, a, e, proste, proste, ako to chcú, no, podľa mňa by ešte pritvrdili. A nemám na mysli len len tlačovku Zoroslava Kolára, lebo tá môže byť úcelová. Ale Tej sa chcem dostať na... potom kus pravdy na nej môže, môže byť, ako môžeme sa jej dotknúť, ale, ale, ale proste bez overených vecí by som nechcel o tom veľa hovoriť, mm -hmm. len povedať, že verím tomu, aj moje skúsenosti hovoria, hovoria o tom, ja som to pomenoval ešte, keď bol Matovič pri moci, takže rozviazal možno polícii ruky, ale zviazal jej nohy. <laughs> A proste tá policia bola naozaj úkolo, vyšetrovateľia boli tvrdopoliticky úkolovaní, Nuž a toto Robert Fico nerobí. Takže akože ľudia, čo chcete? Chcete, aby tu bol právny štát a potom to bude naozaj ťažké, lebo vidíme, že máme proti sebe ťažkého protivníka, alebo chcete bojovať jeho zbraňami a potom už nebude uh, sa dať rozoznať, nechcem to tak po pateticky povedať, že dobro od zla, ale proste tie, tie rozličné prístupy, ktoré tu existujú. Áno, a ja si myslím, že nať patrí do basy. Ale toto musí rozhodnúť súd. Mimochodom, keď hovoríme o tých súdoch a prokuratúre, viete, čo sa tam hovorí? A to je už potvrdené z viacerých zdrojov, že proste prečo sa nekoná, pretože tam existuje na, naozaj taká aktivistická skupina prokurátorov no. a súdcov, ktorí čakajú na zmenu. Respektíve dúfajú na to, že to tu padne a preto e, nerobia vôbec nič, ale je, je, je to veľmi ťažké, keď nespolupracuje ani generálny prokurátor, ktorý sa ukazuje, viete, ako ja som si kedysi myslel, že ten človek sa naozaj snaží držať nad vecou, ten človek ale e, e, sa ukázal ako veľmi nízky, myslím, nie vzrastom, ano. ale charakterom, keď e, e, to, čo robí, je tak očividné, že sa mstí, že k tomu netreba veľa dokladať. Proste jeho je odkedy mu neodklepli tú doživotnú rentu, on sa sústavne mstí. A, a nie je možné E, s ním nejako, nejako pragmaticky spolupracovať. No a toto odhalil Zoroslav Kolár, takže sa vrátim k tomu, že či si myslíte, že tieto, e, čo robí teraz tie tlačovky, opäť novinári tam chodia dvaja, lebo ešte nevedia, či sa dostane Zoroslava a jeho strana do parlamentu, zatiaľ ho ignorujú, potom zase, keď by bol na strane tej správnej, Šimečkovskej, tak potom ho budú vynášať do neba. Uh, tak čo si myslíte, že bol to tá prvá tlačovka, že bola taký ten uh, veľký nástup toho, že áno, už je tu strana, právo na pravdu a preto budem dávať tieto veci, taký ten veľký, grandiózny nástup strany, alebo je to naozaj tá tužba potom, že po kvapkách odváľovať pravdu. Veď teraz ten, tej ďalšej tlačovke sa už pustil do generálneho prokurátora a potvrdil to, čo vy hovoríte. No, uh, viete, takto. Uh, najprv k tým tlačovkám, to je normálne, na mimoparlamentné strany sa nechodí. Aj mňa ignorovali, keď som Veď... kandidoval. No, ale to je nesmysel, novinár má vidíte, prinášať informácie. Ale vidíte, že, že v prípade Čaputovej alebo v no. prípade no. Nadia a ich vyťahujú vyslovene závlasy silou, mocou im pomáhajú všetci. No ale čo sa týka e, Zoroslava Kolára, viete, ako môj názor je k tomu veľmi špecifický a, a, a ja som veľmi opatrný a skeptický k takýmto formám uh, politiky, pretože uh, Zoroslav Kora, Kolár patrí zjavne k obchodníkom s informáciami. To, ma, to je dvojčes, e, dvojsečná zbraň. To môže mať aj nejaké pozitívne e, impulzy na to, že sa veľa vecí odhalí, ale zároveň uh, nimi môže niektorých ľudí vydierať a, a tak ďalej. Čiže ja som pri tomto človeku veľmi opatrný. Navyše si myslím, že uh, viete, toto nie je moja šálka kávy v tom zmysle, že dokedy budeme uh, proste očakávať spásu od takýchto projektov, ktoré založia oligarchovia. Či, vždy, či to bol Pavol Rusko, či to boli zbrojári Vajsovci, či to boli Uh, boli, či to bol Boris Kolár alebo a tak ďalej. Proste ja si myslím, že toto je zasa jedna bublina, ktorá uh, môže osloviť časť ľudí, pretože Zoroslav Kolár uh, sa chytil tém, ktoré nikto nerozpracuje. Ako našiel možno tú dieru na trhu, uvidíme, ako sa mu bude dariť, ale, ale spoliehať sa na to, že ľudia tohto typu tu zmenia systém, ja som v tomto veľmi, veľmi opatrný. Ako proste skôr by som Jediné pozitívne, e, čo by som uvítal, že v tomto režime, ktorý už ja nepokladám za demokratický, ale oligarchický, považujem za čestnejšie, keď tí oligarchovia nie sú v pozadí, ale chytia, to priamo do rúk. Tak ako Babiš alebo Trump, síce e, môžem mať milión výhrad k tomu, ale viem, pred kým stojím. E? No a nie je to že práve tam, prípad to nie... Soroslava? že to nie sú nasadené figurky. ale, ako ako ale oligarcha ja sa chytil toho, ja že to, idem do toho. To, pozrite sa, ja to oceňujem, že to robí priamo, ale nechcite odo mňa, aby som vychvaloval do nebie oligarchizáciu Nie. politiky, pretože tá nikdy, nikdy nesleduje primárne verejný záujem. Akokoľvek E, môžu natárať voličov, že oni sú tu preto, lebo im ide o pravdu, hej, a o Slovensko, bla, bla, bla. To hovoria všetci. Uh mhm. -huh. Ale uvedomte si, že tá téza, že, člo, že týmto ľuďom treba veriť, lebo sú bohatí a už od politiky nič nechcú, veď sa vždy ukázala a ako falošná, veď práve naopak, či, Ru, či Rusko, či Boris Kolár, či Babiš, či ktokoľvek, proste e, boli ešte nenásytnejší uh, ako, ano, ako naozaj... S rastie chuť. Jediné, jediné, na čo sa môžeme spoliehať, je, že ak budú uh, viesť politiku manažerským spôsobom, tak môže byť efektívnejšia. Ale veľmi pochybujem, že bude takáto politika aj spravodlivejšia a mm. preto ja, ja mávam od tohto, od tohto typu politiky proste odstup, ale, ale žiaľ, žijeme v takej dobe a povedal by som, za kým dnes nestoja oligarchovia. No, tak. no veď o to ide, no ale vy ste vzdelaný človek, dobrý politolog. Uh, už niekto by mal povedať na základe možno aj histórie, že ako sa menia systémy? Čo vlastne je tým impulzom, okrem revolúcie, že ideme zmeniť systém, lebo všetci cítime, nech sme na ktoromkoľvek brehu, že už treba zmenu. Presne tak a Uh, viete, ako uh, keď sa uh, opačná strana radikalizuje, ako, ako vidíte tam pritvrdzovanie naozaj uh, v, uh, v totálnom ovládnutí moci, ja stále opakujem, že demokrati s ich programom hlboká orba by mali byť normálne zakázaní. A ja som, a ja som z tých, ktorí sú alergickí na to, keď mi ľudia stále píšu, prečo nezakážete toho, prečo uh mhm. -huh. nedáte toho do basy a ja im opakujem, no lebo je sloboda prejavu alebo demokracie, veď to nemá oporu v ústave. Ej? Takže ja som ten posledný, ktorý by chcel niekoho za hociaký názor dávať do basy alebo zakazovať noviny alebo niečo podobné. Ale v prípade programu Hlboká orba to e, naplňa všetky uh, predpoklady na to, aby sa, aby, sa, aby sa viedol proti tej strane taký proces, ako sa kedysi viedol proti slovenskej pospolitosti. Proste ich program je a, protiústavný, proti tomuto a jednoducho proti de demokratickému zriadeniu a orgány činné v trestnom konaní si to mali dávno všimnúť, ale oni si nevšimli ani naďové zlodejiny, tak prečo by si mali všimnúť toto, že? Teraz hovorím ironicky. No ale vrátim sa k tomu. Proste ak máte takúto radikalizáciu na druhej strane, tak odpovedou na to nemôže byť umiernenosť, lebo umiernenosť je v takomto prípade kapitulácia. Ale radikalizácia. Ale pozor, radikalizácia nie v zmysle extrémizmu. Ja sa vždy pretože e, e, e, vždy dávam pozor na presnosť politologických termínov, tak ja sa vždy pozastavujem nad tým, ako sa z týchto dvoch slov robia synonymá. Uh mhm. -huh. keď, keď ešte Vladimír Pálko, ktorý uh, sa dnes už dosť otočil, alebo uvidí aspoň v tej zahraničnej politike, keď Vladimír Pálko ako minister vnútra zaradil lavicové demonstrácie proti NATO medzi extrémizmus, mm. tak ja som mu na to odpovedal, že v takom prípade bol extrémista Ježiš Kristus. Áno. Že to nie, sú, to nie je definícia, extrém, definícia extrémizmu je proste, keď sa uchylujete k násiliu alebo dehumanizácii, ale ale proste keď sa snažíte zásadným, principiálnym spôsobom niečo vyriešiť, to je, to je radikálny spôsob, ale nie extremistický. A my potrebujeme radikálnosť v tom, že už sa musíme prestať hrať na to, že tento systém funguje a že ho len tak trošku opravíme, hej? že trošku že sa hádame len o to, či o pol percenta zvýšime alebo znížime hmm. dane, alebo či z toho, čo zostane, dáme ľuďom nejaké omrvinky. Toto nie je nejaká zmena, to je variant stále toho istého systému. A tu naozaj dozrieva e, čas pre zmenu, ale, ale upozorňujem na to, že nech si to niekto nepredstavuje ako hurvínek válku. My sme vždy boli periféria, respektíve odkedy sme členmi EÚ, tak dobre, môžeme si fandiť, že sme semiperiféria systému. <laughs> Ale vždy nie sme centrum. A ten, ten základný obrad, a to je jedno, či to bolo aj v roku 1989 alebo v roku 1848 e, eh, vždy sa udial v tých centrách. Francúzsko, Nemecko. Kým sa to tam nepohne a mali by sme sledovať naozaj veľmi pozorne, najmä ten vývoj o Francúzsku, tak e, nemôžeme e, čakať, že tuto by nejaká vzbúra, tuto by nejaká vzbúra dopadla asi tak, že, že dostali, stali by sme sa tak, ako keď sa Grécko E, po neúspešnom Ciprasovom pokuse stálo fakticky, a ja tomu hovorím, protektorátom Nemecka. Ej? Mm. Čiže, tá, čiže zbúra proti systému sa e, veľmi neoplatí v tom zmysle, že sami nedokážeme nič, iba e, vyvolať ten dominový efekt a tu platí to staré revolucionárske heslo pripravujme sa, aby sme boli pripravení. Čiže Áno, treba viesť diskusie týmto smerom. Ako zmeniť systém. Nie ako uh, odstaviť uh, Šimečku a potom už bude dobre, alebo iným spôsobom. Nie. Nie akože alebo napokon aj oni žijú v takej ilúzii, hej, nemajú žiadnu, oni sú ešte v horšom srabe, by som to tak povedal, nemajú žiaden program, žiadne riešenia. Ich jediná vízia je, že dáme dolu Fica a bude dobre. Bolo by to smiešne, keby to nebolo také tragické. Proste ľudia by sa mali naozaj znovu začať nejakým spôsobom spoločovať, respektíve stretávať a diskutovať o o e, limitoch tohto režimu, ktorý sa úplne podľa mňa vyčerpal a zdiskreditoval. Napokon už to je len e, pár rokov, čo bude tento režim fungovať rovnako, ako ten, rovnako dlho ako ten komunistický. A je čas bilancovať. Je čas bilancovať a pýtať sa, prečo sa tomuto režimu nepodarilo e, e, za celých 35-36 rokov postaviť toľko bytov, čo Husákovmu režimu za rok. Tak. Napríklad. Ej? A toto sú veci, ktoré, ktoré nie sú nepodstatné, ako nám od začiatku hovoril Havel, že proste že, že konzum, to nebola otázka konzumu, alebo, ale zabezpečenia základných životných potrieb, bez ktorých nemôžete hovoriť o demokracii. A keď sa vy jednoducho uh, zorientujete na tom, že váš výber je vybrať si značku auta, tomuto oni hovoria demokratický Aha. výber, hej, že, že máme tej hojnosti takto, ale zároveň sa nemôžete vyjadriť k zásadným veciam, napríklad aj ako je členstvo, referendum o členstve v NATO a podobne, tak akože o čom je tá demokracia, keď nemáte parametre naozaj meniť ho, lebo, lebo občan je tým suverénom moci. Stále aj podľa ústavy, nielen u nás, ale aj všade v Európe. Občan je tým suverénom moci a keď on proste nemá šancu nejakým zásadným spôsobom ovplyvniť smerovanie tohto systému, tak už prestaňme tárať o demokracii. Takže sa snažíme pochopiť, že keď to začne v tom Francúzsku alebo v tom Nemecku, tak tá vlna by nás zachytila pripravených. Tak, musím, tak musíme byť, ako, musíme byť pripravení nie ako naposledy, keď sme sa nechali doslova vypýtvať a zničiť si ekonomiku. Vy si budete rovnako ako ja pamätať ešte tie prvé mesiace po Nežnej revolúcii, keď nám, chodil, keď nám chodili doslova e, gangstri a každý darebák tu bol vítaný ano. zo západu a pýtali sa, že čo tu chcete, že idem vám pomôcť. Uh mhm. -huh. A pritom e, sa tu proste prepis, e, tu nejaké e, západné koncerny prepisovali legislatívu v tom, aby sme podstate rozpredali všetko, aby sme sa zbavili vlastnej ekonomiky, pretože my nemáme vlastnú ekonomiku. Všetko tu sú len cerské spoločnosti, kde dividendy a, a, a všetky veci odchádzajú von. Takže je smiešné hovoriť aj o nejakej pomoci zo strany Európskej únie, pretože to, ten kapitál, ktorý sa odtiaľto vyváža, je mnohonásobne väčší ako to, čo my dostávame. Ej? To je prvá otázka. Druhá otázka, to sú naozaj, akože e, keď sme predali strategické podniky, to budem pripomínať stále. Mikloš Zurinta. Do rúk iných štátov. To bol najväčší podvod, lebo nazvali privatizáciou to, čo nešlo do súkromných rúk ale do, do rúk iných štátov. Proste toto bola najväčšia zlodejina. Keď sa budú písať dejiny privatizácie, tak to najhoršie sa neudialo za Mečiara, ale za Zurindu a Mikloša. A tento človek bude ešte poučať dnes, ako sa má reformovať ekonomika. Veď ten by mal byť zodpovedný za ekonomickú vlastizradu. To Presne. sa tu udiala. A, Presne, a ešte tu... mu dávajú priestor v mainstreamových médiách ako veľmi múdremu odborníkovi na zničenie vlastnej, vlastnej strany a štátu. A teraz si zoberte, že výsledok tejto e, 35-ročnej tranzície spoločnosti je to, že rozpredali sme si vlastné podniky, rozpredali sme si pôdu pod nohami, my sme nájomníkmi vo vlastnej krajine, ako správne povedala česká ekonomka Ilona Švihlíková, my sme sa stali kolóniou, obyčajnou mhm. kolóniou. A fandíme si, že sme súčasťou nejakej Európskej únie. Prebaživého to už naozaj ako stačilo, pretože keď sme vstupovali do tej Európskej únie, a pamätať dokonca ešte, e, posuňme to na, na začiatok tých 90. rokov, keď sa tým slovníkom hovorilo o zjednotení Európy. Ale takto zjednotenie Európy nevyzerá. Tu v podstate sa presadil model Rakúsko-Uhorska, že dva štáty, v tomto prípade Nemecko a Francúzsko, ktoré volajú eufemisticky, že motor integrácie, mm. rozhodujú o všetkom. Najprv sa dohodnú oni a potom tú vôľu vnútia ostatným. Takže môžete ten systém prirovnať k Rakúsko-Uhorsku. Ja ho často prirovnávam uh, k franskej ríši, ako eh, my, ako či už ako uh, eh, nitrianské kniežatstvo, alebo tá raná Veľká Morava bola, bola v podstate vazalským štátom tej franskej ríše. Toto, toto nemá nič spoločné s tými ideálmi zjednotenej Európy, o ktorej sme snívali, pretože tu sa nevytvorila, e, neposilnila ani demokracia, ani na vplyv nášho rozhodovania. Tu sa proste, sme, my sa, sme sa dostali do totálnej závislosti, kde nás strašia, čiastočne oprávnene, že keby sme odtiaľ jednostranne vystúpili, tak padneme na obu, čo je do značnej miery pravda. Hm. Ale lebo tie väzby my sme, ako, ako hovorím, odovzdali všetky kľúče od miešačky iným. A teraz sme naozaj v istých veciach takmer bezbraní. A preto hovorím, je dôležité, sledovať to možno oveľa dôležitejšie ako sledovať slovenskú politiku, lebo tá ma prestáva baviť práve z tých dôvodov, že sa v nej nič nedieje, v zmysle nič podstatné. Tie osobné hádky, toto proste je už mimo mňa. Ale tie podstatné veci sa dejú vo Francúzsku a Nemecku. Sledovať to a pripravovať sa na to, sledovať tie sily alternatívne, ktoré sa snažia vyvolať tú zmenu a poučiť sa z toho je, je dnes najdôležitejšia politická práca, ktorá sa nemusí odohrávať ako e, v parlamente alebo vo vláde, ale, ale proste práve na tejto úrovni, že musíme sa napojiť na tie prúdy ktoré sa usilujú o zmenu. Diabol sa skrýva v detailoch, takže na tie detaily. Ale na začiatku ste hovorili o tom, že nemáme štátne záujmy a to je jediné, čo môžeme ovplyvniť aj v rámci tej Európy, že aby sme mali jasné štátne záujmy. Ako by ste ich vycharakterizovali? Ktoré sú to tie, e, o ktoré by nám malo všetkým ísť a možno by to troška zmiernilo tú nenávisť? Či vôbec no, vieme na sa, tomto brehu zistiť? No, no pozrite sa, to sa nedá vymenovať v stručnosti, na to by sme potrebovali celú konferenciu, ale ja poviem príklad. Veľmi často bývame pripodobňovaní k Maďarsku. Čiastočne, uh, e, ukriv, uh, e, čiastočne nám tým krivdia a čiastočne je to neoprávnené z úplne iných dôvodov, pretože to Maďarsko robí naozaj systematickú politiku, čo sa týka ich vlastných záujmov. Tá dvojka Orbán Fiarto je pre, pre súčasné Maďarsko takmer ideálna, ale e, poviem vám príklad. Príklad zatiaľ neuskutočneného samitu e, Orbán, Trump? E, že Bush, uh, e, Trump, Trump a Morgan. Putin, Orbán. Trump, Putin. Nie, Orbán je, mimo, Orbán je len hostiteľ. Aha. Trump, Putin v Budapešti. Áno. A jednoducho jednoducho to nie je náhoda, že si vybrali tu Budapešť. Budapešť bola v hre už v auguste, keď si napokon vybrali Aliašku, ale to, že sa dostanete do takej pozície ako Budapešť, to nie je na, a na to musíte pracovať a ten Fiarto s Orbánom na tom mesiace a mesiace tvrdo pracovali. Čo sme urobili my? Keď som ešte s Kavanom pripravil Eh, mier, ako pre, premiéra mierový plán a snažili sme sa z neho urobiť mierotvorcu a on sa tak gošíval, že, že nechce ísť dovo pred prehraných zápasov, tak mm. potom na veľa, na veľa, už som bol síce odvolaný, ale veľmi som to kvitoval, veľmi som sa tomu potešil, že na stretnutí v Kremli v decembri minulého roku Robert Fico navrhol Putinovi, že Slovensko je pripravené a otvorené, že, že byť hostiteľom mm. ako mierového samitu. Ale odvtedy sa neurobilo vôbec nič. nič. Čiže, čiže nestačí proste len deklarovať, že toto je nejaký... Vy musíte na tom pracovať. A ten rozdiel oproti Maďarsku je, že to Orbánovo Maďarsko na tom pracuje sústavne dokonca a na to by som upozornil aj proti nám. My stále zabúdame, že Orbán je teraz účelovým spojencom ano. v zahraničnej politike, ale počúvajte toho Orbána, čo hovorí každé leto v Rumúnsku na tom svetovom tóre Maďarov. Maďarov. On má svoju vlastnú víziu Karpatskej kotliny, ktorá ide proti našim záujmom. Ano. A napríklad aj v tomto smere hovorím, že my stále nemáme vyjasnené veci. Viete, politika na e, štyri svetové strany. Ja hovorím, aj všade v médiách hovorím, ja podporujem všetkými desiatimi takúto politiku. Problém je v tom, že je to len heslo, prázdne heslo, ktoré nemá žiadnu koncepciu. Už dávno sme mali zmeniť bezpečnostnú stratégiu štátu, ktorú zmenil Korčok, keď ju zmenil z proeurópskej na proamerickú, ale aj keď si stanovíte takúto doktrínu politiky, suverénej zahraničnej politiky na štyri svetové strany, to musí byť predsa rozpracované v dokumento. Nič nie je. Už dávno mala byť minimálne nejaká konferencia alebo kolokvium e, e, ľudí zainteresovaných alebo blízkych ľudí, ktorí sú na jednej vlne, aby rozpracovali a pripravili takýto dokument. Nič. Proste zahraničná politika dnes funguje tak, že v podstate ju robí premiér, ale keďže premiér ju nerobí... Uh, eh, Cielene? Eh, to ste povedali veľmi jemne. Ja to poviem otvorene, ako nebudem ok obchádzať okolo horúcej kaše. Robert Fico v podstate vždy podceňoval zahraničnú politiku a často sa mu to vypomstilo. On ju vždy chápal len akúsi nadstavbu. Zahraničnú politiku chápal ako niečo, že uh, aby mu držali v zahraničí chrbát, keď on bude robiť tuto doma nejaké veci. A preto si vybral uh, Kubiša, Lajčáka, takýchto. Mm. Lebo tí boli etablovaní v tých mocenských štruktúrach a proste mali mu to žehliť. Ale proste to sa mu vypomstilo už v tom, keď si Lajčak začal dosadzovať uh, takých tých hadov na prsiach, ja tomu hovorím, ako Káčer, Ondrejčák a spol. Hej? A keď, keď do diplomácie vošli takíto ľudia. A mne je teraz smiešne, keď e, Káčer vypúšťa jedovaté sliny, ináč takéhoto agresívneho diplomata svet nevidel. Že? Podľa mňa. Ale ten si ani nezaslúži to označenie, že diplomat, lebo diplomat je prav, ako, takto sa diplomat nespráva. Ale proste, keď tento človek ide obviňovať Ficovú vládu, že smeruje k tomu, aby sa stalo, stala vázalom Ruska. Veď to bol Káčer, ktorý uh, ako veľvyslanec v Maďarsku si chodil pre noty priamo do Washingtonu, obišiel ministra, svojho ministra, ktorého tam dosadil zahraničné veci a letel priamo do, do Washingtonu, čo je ukážka, učebnicová ukážka piatej kolóny. Toto nie je diplomacia keď ste tak, takýmto vázalom. Nehovoriac o tom, že e, podporov, ako, ešte ako štátny tajomník na obrane e, v e, 2003 podporoval nezákonnú inváziu do Iraku a dneska moralizuje nad Ukrajinou. Proste e, ide mi, e, ale vrátim sa k tomu problému, že takýchto ľudí si naspúšťal do diplomacie a ja som si myslel, že, že sa z toho už konečne poučil. Nie. Pozrite sa. Akých diplomatov? Veľvyslanec Spojených štátov? Bum. Drobou brat. Drobou brat. SAS. Proste akože, halo, to naozaj, ja, akože ja som sám navrhoval, ja viem, že sme tam mali vynikajúcich odborníkov, ktorí boli za tej tzv. kukanovskej éry, lebo to boli všetko ním povyberaní ľudia v úzadí Odporúčal som napríklad profesora Júzu, ktorý je oveľa väčším odborníkom na posovietský priestor ako Duleba. Ako ja som aj navrhoval, aby, aby e, e, išli do diskusie. Duleba to vždy odmietol, asi vedel prečo. Hm. E, proste e, profesor Júza už toho mal asi pokrk a odišiel na dôchodok, a, ale sú tam ďalší ľudia, ale proste ja, ja žasnem s tým, že sa s akými kádrami sa pracuje v tej diplomácii. Stále sa tá diplomácia nerobí systematicky. Nerobí ju pri všetkej úcte. Je to, je to Juraj Planar je veľmi kultivovaný človek a tak ďalej. Ale tú diplomáciu robí stále Fico nejakými pokynmi, ktorými on takto určuje a, a, a nevidím v tom systémový nejaký prvok, zdá sa mi, že viete, z jednej strany na neho, na neho tlačia títo káčerovci, ktorí ho obvinujú, že je neschopný a tak ďalej a atakujú ho, povedal by som, až osobnými urážkami, ale z druhej strany proste on nevyzdvihuje tých e, našich ľudí, ako by e, chcel potvrdiť tie arogantné Havranové slova, že proste na strane vládnej koalície nie sú relevantní ľudia. Hej? Ja, ja naozaj e, takýmto krokom nechápem a v, v tomto v tomto smere ja hovorím, že by sa malo pracovať oveľa systematickejšie a nie, nie tak, že ad hoc, lebo vždy sa vyberajú vždy sa vyberajú len nejaké, nejaké prípady, že keď sa niečo zomelie, tak premiér, ktorý je ešte stále mágom, čo sa týka E, technokratického manažovania e, politiky, to vie stále zvládnuť. Ale z dlhodobého hľadiska naozaj e, nebude, nebudujeme štát na princípe, na, nejakom, na nejakej stabilnej základni, ktorá by bola trvalá, a po tou stabilitou mám na mysli, že proste sa príjmu kroky, ktoré nebude môcť budúca vlá, opozičná vláda rozkopať ako dom česká karát. To mám na mysli. A to sa tu nerobí, zkrátka. Ten štát sa len udržiava. No a potrebujeme presadiť štátne záujmy, takže niektoré ste povedali, povedzte z vášho pohľadu najhlavnejší a tým ukončíme. No, pozrite sa, my si musíme ujasniť predovšetkým to, a to považujem za úplne základnú vec v tejto turbulentnej dobe, že ako chceme, aby nás svet videl, vnímal, a totiž to, uh, ja sa často vraciam k tomu, že e, keď e, Štefánik s Masarykom a samozrejme Benešom Osuským a ďalšími zakladali republiku, tak to nám nepadlo ako nejaký dar, že my sme si povedali, že chceme túto republiku. My sme museli presvedčiť tie veľmoci, že ten štát bude mať opodstatnenie a význam pre ich globálne záujmy. Ja sa obávam, že ak by tu vypukol nejaký konflikt, čo tu stále hrozí, a viete, čo sa robí po každom konflikte, menia sa hranice. Mm. Tak my naozaj o ten štát prídeme, lebo my nemáme žiadnu pridanú hodnotu. My sme si nevypestovali ani tak, ako povedme Estónsko, že je lídrom v e-governmente, v ich elektronických službách a tak ďalej. Uh, nemáme ani, ne, nemáme, dokonca, viete, mojou víziou bolo naozaj pretvoriť Slovensko na mierový štát, ale mierový štát neznamená, že budete len kecať, že sme za mier, ale že tu budete vytvárať štruktúry a prostredie pre mierové rokovania, že zavediete do škôl výchovu k, k mieru a nenásiliu, že tu budete vytvárať e, štátne štruktúry, ktoré budú napomáhať takýmto mediačným veciam. E, môžeme o tom diskutovať, môžeme, môžeme hľadať aj iné veci, ale proste ten štát musí mať nejakú základnú ideu, štátnu doktrínu, nejaké, nejaké priority, z ktorých dlhodobo vychádza a na ktorých sa vedia zhodnúť všetci hlavní aktéry tej, tej politiky. My to nemáme niektorým je to dokonca lahostajné, lebo si myslia, že, e, že zmyslom tohoto štátu je poslúžiť iným a to nie je pravda. Od Štúra vieme, že proste zmyslom štátu je zabezpečiť čo, čo najlepšiu, pozdvihnúť ten ľud a zároveň mu ale zabezpečiť čo najdôstojnejšie miesto na tej svetovej scéne, tak aby bol prínosom. Toto opakovali od Štúra až po Milana Hoďu všetci, lebo si boli toho vedomí, prečo to robia, kam smerujú, k čomu chcú dospieť, že to nebol len, že štát pre štát, Slovensko pre Slo e, Slovensko, ale že to malo vždy ten presah európskej alebo svetovej civilizácii. My toto vedomie v sebe nemáme. To považujem za najväčšiu slabinu tohto štátu, ani o tom neuvažujeme a, a strašne sa nám to môže vypomstiť, lebo nemôžeme len tak prežívať, respektíve môžeme, ale len do momentu, kedy si niekto povie, tak ale veď to tu môžeme usporiadať úplne inak, ako to tu je a nebude to tu nikomu chýbať. Veru, takže ďakujem vám veľmi pekne, bolo to úžasné, čo ste povedali, myslím si, že ste sa dostali pár krokov dopredu, e, tak čakajme, že či sa nás väčšina preberie z bezvedomia, čo by nám mohlo všetkým pomôcť. Ešte raz ďaká a teším sa na ďalšie spoločné relácie. No a my pokračujeme... Všetko dobré, do Áno, ďakujeme a e, my pokračujeme tlačovou besedou profesora Fischera, Kolára a profesora Hrušovského, im naozaj leží na srdci, aby sa v tomto štáte nie neočkovalo, očkovalo, ale nie mRNA er vakcínami, ktoré už je x dôkazov, ako si vypočujete v tejto tlačovej besede, ktorá zaujala dvoch novinárov a myslím si, že vám ozrejmia viacej veci, keď ste milovníkmi faktov. Takže tlačová beseda Jozef Rušovský a William Fischer. A tým sa teda po tlačovej besede sa už nezvem, takže sa lúčime a želáme krásny týždeň. Do počutia. Počúvate Slobodný vysielač. Dnesko dovolte, aby som vás privítal. Som veľmi rád, aj keď v takomto počte. Ja si vážim každého človeka, Eh, aj so Štefanom som stretol mimoriadne eh, múdreho človeka z toho posledný rok a som veľmi rád, to chcem otvorene povedať, eh, navyše s človekom s podobným názorom. Ale chcem ospravedliť doktora Jančušku, to je kolega, ktorý emigroval do Rakúska, bola, keď ja bol šéfom 20 rokov na anesteziologickom oddelení teploty. Včera večer mi povedal, že nemá, nemá šancu prísť. No a e, na by som ich chcel zdôrazniť, teda obidvaja, že toto je e, absolútna apolitická debata. Tu je o, my rozprávame o medicíne. Takže ja prosím aj vás, keby ste e, rešpektovali e, túto skutočnosť. Eh, obidvaja 5 rokov rozprávame o tom, čo vám teraz budeme hovoriť. Ehm, a tu sa menili politické strany práva, ľava. E, náš názor zostáva rovnaký aj za takýchto okolností. A keď som robil trans, išiel robiť transplantáciu srdca, tak som fakt 4-5 rokov tvrdo na tom pracoval. A môžem vám povedať, že E, táto, táto, vec, táto, táto vakcinácia proti koronavírusu ma chytila za srdce. Viete prečo? Na škole učili, že najlepšiu imunitu získame, keď sa budeme vystavovať negatívnym javom. A tu, keď človek zase čítal v, v médiách, vyprával všelik, no, že máme zostať doma s maskami, nevyprávať a tak ďalej. E, Skladka to nemalo absolútne žiadnu medicínsku logiku. Tak som si zavolal pani doktorku Pekovú prvú, začal som študovať literatúru a dospel som k, k takýmto výsledkom. Ja som kardiochirurg. Ale dôkladne som si preštudoval, môžeme povedať, aspoň tak, ako transplantáciu srdca, ten, ten, tento problém. A veľmi telegraficky vám z, e, zdokumentujem skupinu vážnych profesorov, vážnych docentov od imunológie po klinikov z celého sveta. Či to boli japonský imunológ, no, štyria nositeľia Nobelovej ceny, kolegovia zo Stanfordskej univerzity, z New Yorku, z Nemecka, z Mainzu, z Gemundemu, e, z doktor Bosch z Belgicka, Napríklad doktor Bož už 6. marca 21 napísal otvorený list o očkovaní proti koronavírusu vo svete. Varuje v ňom pred možnými dlhodobými dôsledkami vakcín proti koronavírusu a navrhuje okamžite zastavenie hromadného očkovania. Francúzsky virológ, nositeľ Nobelovej ceny, Montagnier – Vírus je umelého pôvodu a očkovanie urychľuje tvorbu nových kmeňov vírusu. A veľmi zaujímavé PCR testy. PCR testy doktor Kerry Mears z Kalifornie aj spolu so Smithom im bola udelená Nobelová cena za vynajdenie metódy PCR testov. Na pribali na prípravom letáku je doslova napísané. Použitie PCR nešpecifických testov vykazuje veľa falošne pozitívnych následkov. Tvorca týchto testov zároveň upozorňuje, že tieto testy sú určené pre výskum a nie pre diagnostiku. Nositeľ Nobelovej ceny, ktorý to, vymysl- ktorý to vymyslel. Americké CDC, Centrum pre kontrolu na, na, nákazlivých chorób k PCR testom. Tento test nedokáže vylúčiť ochorenia spôsobené ostatnými bakteriálnymi alebo výrovnými patogénmi. Publikovali štatistiku v priebehu očkovania vakcínou Pfizer. U prvých 12 807 prípadov bolo 3150 vedľajších vážnych účinkov. Ďalej, oxfordský profesor, belgický profesori, e, Stephen e, e, Evans z Belial univerzity. To sú citácie vážnych ľudí, ktorí sa zaoberali profesionálne, ktorí jednoducho celý život pracovali ako tuto kolega, môj priateľ, alebo doktorka Peková. K antigenným testom profesor Dřevínek z Ústavu lekárskej mikrobiológie, profesor, antigenové testy nie sú spolahlivé. Príbalový leták antigenových testov upozorňuje, že tento antigenový test je vhodný len na testovanie pacientov s príznakmi ochorenia e, e, koronavírusu 9 je veľa falošne pozitívnych a falošne negatívnych výsledkov. K známej doktorke Pekovej, ktorej všetci dobre poznáte, má doktorát z virológie a genetiky. Ako prvá v Československu koncom januára 22 pri štúdiu genómu zistila, že koronavírus nie je prírodný, nie prírodný, ale že ide o umelú genetiku. Použitie týchto vakcín je experiment, hovorí, a ako bude ľudský organizmus v budúcnosti reagovať, sa vôbec nedá predpokladať. Ďalší dvaja významní virologovia z Čech, doktorka primárka Zelená, Koutná. PCR vyšetrenie bez klinického potextu je bezcenné. Je to medicínsky absolútne nepriateľné, aby pozitívny výsledok jediného testu bol automaticky prehlásený za diagnózu, bez toho, aby pacienta vyšetril lekár. Docent Bulík, primár intenzívnej medicíny tiež z Prahy, profesor Beneš, prednosta z kliniky, podob, podobné názory. Zo slovenských poznáte doktora Lakotu, možno ani nemusím veľmi opakovať. A tu by som v tejto súvislosti rád prečítal to, čo chcel povedať tu na doktor Jan Čuška, ktorý emigroval v 79. do Rakúska, pracoval vo funkcii prednostu jednotky intenzívnej starostlivosti. Pýta sa doktor Jan Čuška, prečo sa v Slovenskej republike nespravil dôkladný rozbor, čo sa pichol ľuďom, a často neodborným spôsobom. A k maskám, ktoré sa nosili, hovorí, vôbec nesplňali ochrannú funkciu. Za kľúčový považuje fakt, že vírus COVID-19 meria od 70 do 120 nanometrov a ak by maska mala zachytiť koronavírus, tak by sa cez masku vôbec nedalo dýchať. Čiže úplne zbytočné nosenie masiek. Zo slovenských odborníkov my, docent Milan Nikš, hlavný odborník pre klinickú mikrobiológiu. Citujem ho. Onkológovia, kardiologovia, diabetológovia, psychiatri, všeobecní lekári poukazujú na to, že vedľajšie príznaky môže byť v končnom hodnotení horšie, vyššie ako tie, ktoré priamo spôsobili vírus. Podobný názor má e, e, docent, e, pardon, profesor Pružinec. Budem citovať doktora mora kardiológa. Hrozby, hrozba vakcinácie COVID-19 náš a dotlačila ešte k väčšej hrozbe. 40 pokles návštevnosti pacientov v ambulanciách – aj v nemocniciach z dôvodu strachu z covidovej infekcie. Viac ako polovica pacientov s infarktom alebo náhlou mozgovou príhodou sa dostala do nemocnic neskoro, aby sa spravila efektívna intervencia. A to platí pomaličky doteraz. Profesor Hatala citoval nemeckých, rakúskych, kanadských, norských vedcov, ktorí zistili, že protilátky proti vírusu spôsobujú patologickú hrozbu krvných zrazenín. E, k vyjadreniu Slovenskej akadémie vied ja, e, povie viacej určite, e, je to bližšia profesia kolegovi. Ja mám len jednu otázku v tej súvislosti. Tam ma zaraža jedna skutočnosť, že propagovali vakcináciu od roku 21 až v roku 25 aj to až na podnet ministra zdravotníctva Kamia Šaška robili vlastne kontrolu, dostali peniaze na prístroje. No mne to prípada absurdné, mne to prípada ako keby som ja spravil transplantáciu koronárny bypass alebo e, mitrálnu chlopňu operoval a skontroval pacienta o 4-5 rokov. Neviem si to vysvetliť. E, mimoriadne ma zaujal Tomáš Sálaj, poslanec Národnej rady, e, ktorý za opozičnú stranu, sa to všetci vieme, ktorý bol vehementný podporovateľ vakcinácie. No a v júli, či padol v máji tohto roku, v parlamente sa vyjadril takto. Citujem doktora Tomáša Salaja. Zbytočne sme míňali peniaze, treba to preveriť, nie skúmať, či to bolo efektívne. Hovorí o komunikačnom a manažerskom zlyhaní. Čo je to za slogán, že vakcína je sloboda? Pýta sa pán Salaj. Pán kolega Salaj, prepačte. To sa nám dnes vracia ako bumerang, lebo sme klamali. Doktor Salaj zo SAS hovorí, že to sa vracia ako bumerang, lebo sme klamali. Hromada umrtí, ďalej ho citujem, bola spôsobená tým, že sa odkladala zdravotná starostlivosť, chirurgovia nemali čo robiť. Zlyhalo ministerstvo zdravotníctva, ktoré zakázalo operatívu v nemocniciach, okrem akutných prípadov, a šialeným tempom sa predlžovali čakacie doby na operáciu, čo trvá naďalej. Doktor Salaj kritizoval aj Národné centrum zdravotníckých informácií, hovoril o chaose zberu dát v úradoch verejného zdravotníctva a o očkovacej turistike, keď ľudia z Bratislavy cestovali za možnosťou vakcinácie aj do Rimavskej soboty. Ehm, v krátkosti ehm, môj názor na túto celú e, vec, čo som doteraz hovoril. Ja tvrdím, že doterajšie hodnotenia príčin úmrtí sú skreslené. Každé úmrtie pacienta by mala byť preverované medicínsky, aspoň väčšina z nich na tzv. exitovom semináre, kde sa zreferuje a spraví sa potom výsledok. Tie exitové semináre samozrejme sa ne, v druhej väčšine vôbec nerealizovali. Ak pacient zomrel doma, tak sa vypísala lekárska správa. Ak pacient mal COVID, tak sa tam napísal COVID, že pacient zomrel na COVID. Bez poznania pitevného nálezu. Som presvedčený o tom, že zo zoznamu umrtí na koronavírus by ubudla nemalá časť pacientov, keby sa tento seminár e, realizoval a seriózne zhodnotila príčina umrtí pacientov. Toto exaktné zhodnotenie by jednak objektivizovalo túto skutočnosť a mohlo by aj priaznivejšie pôsobiť na obyvateľstvo Slovenska. V detskej populácii E, sa vyjadrím veľmi krátko. Deti majú e, tak zabezpečenú imunitu cez T lymfocytu, cez štítnu žľazu, že žiadne dieťa nezomrelo na očkovanie proti, na, na, teda, na koronavírus. A keď tak len ľahkým, e, ľahkým, ľahkým ochorením očkovať deti to sa dozviete ešte ďalších mm, aj kolegových mm, mm, poznámkach a budete prekvapení. Ja len citujem v tejto súvislosti, čo sa týka detí, profesorku Batunkovú, prednostku Ústavu imunológie e, z Motolu z Prahy. Infekcie u detí prebieha veľmi mierne a nie sú informácie o dlhodobých následkov očkovania. Ehm, ja som si preštudoval aj zmluvu VHO s firmou Pfizer. A všetci vieme, predpokladám, že výrobca vakcín nepreberá zodpovednosť za možné vedľajšie účinky. Takáto zmluva sa podpísala. A tá platí do roku 2007. A ja tu nechcem hovoriť o ekonomike, o nákupe vakcín, čo to všetko stálo. Na to sú iní kompetentnejší. E, prečo vlastne som sa, teraz hovorím za seba, e, takto k tomu rozho, rozhodol realizovať, aby som takto verejne aj vystúpil? Viete, čo ma e, doslova uráža? V každej medicínskej disciplíne sú odborné semináre, sympózia, konferencie. E, má ich Slovensko, má ich každá, každý, každý štát. To, to je medicínsky e, zvyk. Ja som vymyslel svojho času Dunajský kongres pre kardiochirurgiu a spojil som sa s mestami, kade teče Dunaj. O koronavíruse ako o e, chorobe samostatnej ani jeden seminár nikde na svete. A preto som sa vyjadril doteraz a pre, preštudoval si tieto veci a navrhujem, už 5 rokov navrhujem, aby sa spravil prvý slovenský seminár čiste o koronavíruse aj s medzinárodnou účasťou a zavolať tých, čo sú za a čo sú proti. Tam nech sa o tom rozpráva. Ale aby sa nevyprávalo, prosím vás pekne, len v médiách a kdekto, nelekári rôzneho typu. Toto je o medicíne a nerobme z toho politiku. E, Vzhľadom na to, že dlhšie rozprávam, k tej knihe sa pridám, až keď pán profesor povie za seba svoj názor. Ďakujem pekne. Nadvezujem na slova pána profesora Fischera a predkladám na začiatok e, vyjasnenie pojmov. V prvom rade chceme v tejto diskusii hovoriť o tom, že témou je očkovanie, to je v úvodzovkách očkovanie, témou je aplikácia mRNA preparátov na e, prevenciu, liečbu alebo teda na, na ovplyvnenie infekcie SARS-CoV-2. To znamená na e, imunizáciu alebo získanie e, imunity proti koronavírusu, ko, e, ktorý spôsobuje COVID-19. Zistíme hneď na začiatku, ako ťažko je otvárať takéto diskusie Prvý pojem, najvýznamnejší pojem je pojem prípad, choroba alebo pozitivita. E, celosvetovo sa robili štatistiky a v Slovensku sa robili štatistiky. E, média uvádzali dennodenne štatistiku o prípadoch, o počte prípadov COVID-19. Prípad mohol znamenať e, rozličné pojmy na začiatku e, tejto koronakrízy e, sa de- definovalo, e, definovala skratka COVID-19 ako ťažký devastačný zápal pľúc spôsobený vírusom SARS-CoV-2. Neskôr sa ako COVID alebo COVID-19, stručnejšie COVID, označovala každá, hoci aj ľahká choroba dýchacích ciest, čiže COVID význam smrteľnej, smrtonosnej e, choroby plúc, dýchacieho systému, e, sa, ten význam sa vymenil za infekciu dýchacích ciest. A neskoršie sa pridali aj e, pojmy COVID ako bezpríznakovej infekcie, bezpríznakovej choroby. Čiže človek, ktorý nemá žiadne príznaky, povedal a hovorí dodnes v ambulancii, dvakrát som prekonal COVID, ani som o tom nevedel. No a e, je to kvôli tomu, že sa začalo testovať. Pozitívny antigénový test znamenal mám COVID. Pozitívny PCR test znamenal mám COVID. A toto sa uverejňovalo v médiách a prestalo sa hovoriť o e, prípadoch, teda začalo sa hovoriť o prípadoch, a prípady zahrňali ťažké zápaly plúc, ľahké choroby dýchacích ciest, bezpríznakové pozitívne testy, či antigenové alebo PCR testy. Čiže počet prípadov COVID-19, ktorý každodenne sme čítali v novinách, bol počet čoho? V Slovenskej republike boli aj prípady, e, ktoré sa zistili na základe celoplošného testovania. Čiže my sme mali počet prípadov úplne iný ako krajiny, štáty, ktoré nemali celoplošné testovanie. Takže počet prípadov je neznámy a nejasný, pretože pojem prípad je nejasný. Úmrtia. Stručne povedané, úmrtia na COVID a úmrtia s COVIDom. Tak úmrtia na COVID sú vlastne úmrtia na ťažký zápal pľúc Eh, pán bývalý minister a terajší šéf Národného centra eh, úradu pre dohľad pardon, nad zdravotnou starostlivosťou, premietal na teatri v televízii po prvej vlne e, eh, COVID-19, premietal diapozitívy s ťažkým devastačným zápalom plúc a vysvetloval, že toto je COVID-19. No a zase máme ľahké choroby, bezpríznakové infekcie, pozitívny antigenový test, pozitívny PCR test všetci títo, ktorí mali niečo z toho, boli e, v pitevných správach, pardon, v úmrtných listoch označovaní za e, úmrtia s covidom alebo covidové úmrtia a teda počet úmrtí na COVID-19 nie je jasné, koho zahrňal a čo vlastne znamená. Ďalší pojem je pandémia. Pandémia, položme si otázku, pandémia čoho? COVID-19. Čiže pandémia ťažkého zápalu pľúc alebo ľahká choroba dýchacích ciest e, spôsobená vírusom SARS-CoV-2 alebo bezpríznaková infekcia alebo pozitivita antigenového testu alebo pozitivita PCR testu. O akej pandémii hovoríme? Nedá sa určiť počet, pretože máme nejasné pojmy k imunitnému, e, k imunitnému systému a e, k vakcínám chcem ilustračne ukázať, že imunitný systém človeka je veľmi zložitý, komplexný a v krátkých e, prezentáciách nie je možné zachádzať do detajlov, len sme si vedomi, že ide o veľmi komplexnú problematiku a niektoré časti <clears throat> imunitných odpovedí vlastne dokážu o nich debatovať iba špecialisti, vysoko e, špecializovaní lekári alebo vedci. E, génová vakcína alebo mRNA vakcína. E, to sú vakcíny, ktoré dnes už sa označujú ako génové, hoci od začiatku alebo na začiatku výskumu to boli génové vakcíny a potom sa génové preparáty, potom sa prestali označovať ako génové, a upresnilo sa mRNA a potom oveľa stručnejšie vo vyjadreniach vakcína je sloboda ako vakcíny. Preparáty, ktoré obsahujú mRNA vírusu, e, majú dve podstatné zložky, a to je molekula mRNA, a to je genetická informácia pre výstavbu proteínu, e, časti vírusu, proteínu, ktorý má, obsahuje aj vírus. Proteín S. To je mRNA, to je vlastne gén, ktorý je M messenger, e, teda, ktorý nesie túto informáciu a modified RNA, teda modifikovaná RNA, modifikovaný gén. Okrem toho obsaduje lipidy, lipidové nanočastice, ktoré tvoria obal, ochranný obal pre túto pre tento gén, a, e, ktoré umožňujú prenikanie do buniek človeka. A ďalšie látky, zvyškové, pomocné, kontaminanty a tak ďalej. E, táto génová vakcína alebo génový preparát sa aplikuje do svalu a zo svalu sa dostáva pomocou lymfy, krvi, e, intersticiálnej tekutiny, do, do rozličných orgánov tela. Biodistribučné štúdie ukázali, že sa e, tento preparát a konkrétne nanočasticový obal s e, génom, že sa distribujú do rozličných, prakticky všetkých orgánov ľudského tela. Do mozgu, do pečenie, do sleziny, do pohlavných orgánov, do srdca, do pľúc eh, a tak ďalej, do štítnej žľazy. Eh, keď preniknú eh, tieto genetická, genetická informácia do bunky, do bunky ľudskej, použije mechanizmus na výrobu proteínov, bielkovín, na vytváranie proteínu S alebo proteínu vírusu. Je to, deje sa to na ribozómoch, zase to je všetko preštudované do detajlov. Keď sa proteín S vyprodukuje v konkrétnej bunke, prezentuje sa na povrchu tej bunky pomocou systému MHC, ktorý e, vlastne e, časti tých, týchto proteínov, ktoré boli vyprodukované, prezentuje na povrchu buniek. Vtedy imunitný systém rozpoznáva bunku, takto označenú ako cudzorodú bunku. Zlikviduje ju určitými mechanizmami imunitnými, e, zapamätá si ju, odovzdáva informáciu, spôsobuje vytváranie protilátok a e, ukladá informáciu do pamäťových lymfocytov. To je princíp. No a teraz povedzme si o účinnosti. Tak e, účinnosť e, genovej e, terapie alebo genových injekcií e, sa e, na verejnosti prezentovala takto. Nezaočkovaní ľudia šíria chorobu. Zaočkovaní nešíria chorobu. E, ukázalo sa, že toto je nepravda či niekto, kto nemal informácie, niekde to započul a šíril, tak nemal pravdu. Tí, ktorí vedeli a nepovedali, klamali. A vo všeobecnosti sa prijalo, že nezaočkovaní ľudia šíria chorobu a zaočkovaní ľudia nešíria chorobu. Je to absolútny výmysel, nie je to žiadna pravda. Zaočkovaní aj nezaočkovaní rovnako šíria chorobu. Infekciu. Infekciu. Hej. Nezaočkovaní vystavujú ostatných ľudí riziku infekcie. A zaočkovaní nevystavajú ostatných ľudí e, riziku infekcie. Čiže sú, e, nezaočkovaní sú nezodpovední a zaočkovaní sú zodpovední. Pritom nezaočkovaní aj zaočkovaní E, šírili rovnakým spôsobom infekciu. Napríklad v reštaurácii v istom období sedeli iba zaočkovaní, prekonaní, testovaní, zaočkovaní a šírili chorobu v tej reštaurácii aj na ďalších zaočkovaných a nezaočkovaní sedeli doma, nesmeli ísť do reštaurácie, aby nešírili chorobu na tých, <laughs> povedzme, aj zaočkovaní. No a e, tiež účinnosť e, tej vakcíny zaočkovaní neohrozujú spoluobčanov infekciou a zaočkovaní ohrozujú spoluobčanov. Čiže zaočkovaní nešíria chorobu, zaočkovaní nevystavujú ostatných ľudí, neohrozujú spoluobčanov. Toľko k účinnosti vakcíny. E, dá sa ďalej diskutovať o iných. Čo sa týka nežiaducich účinkov, hlavné heslo bolo, že vakcína je účinná a bezpečná. Tak e, je množstvo informácií, ktoré poznáme od roku 2021 a ktoré sa postupom v ďalších mesiacoch a rokoch vlastne potvrdili na väčších a väčších číslach. A ja som vybral štyri také patologické situácie. Rakovina prsníka u zaočkovaných pacientok, pacientiek E, sa rakovina prsníka vyskytuje, e, sú na to klinické štúdie, u mladších pacientiek majú, má rakovina prsníka rýchlejší a agresívnejší rast. Častejšie sa vyskytuje multifokálny tumor, viac ložísk naraz v prsníku a častejší je bilaterálny výskyt, čiže výskyt v jednom aj v druhom prsníku u zaočkovaných pacientiek. Ohrozenie plodu. To je veľmi aktuálna téma. A teraz rodič proti covidu, lebo mnohí ľudia ano. opravujú Hneď sme na začiatku pripomínali, treba aj počas Áno, e, prezentácií pri, pripomínať, že hovoríme o mRNA preparátoch podávaných na v úvodzovkách ochranu proti COVID-19. Ohrozenie plodu. Matky E, to je súbor vyše 400, 458 matiek, ktoré boli vystavené mRNA vakcíne alebo tomuto, týmto preparátom. 54% malo vedľajšie účinky a 12% z týchto prvých 458 matiek malo spontánny potrat, e, čakajúc babetko. A vyskytli sa dve úmrtia novorodenca. Mnohosystémový zápal u detí. Len som chcel povedať, že je to aktuálne, pretože teraz sa u detí konkrétne e, vlastne otvorila možnosť očkovania u detí od 6 mesiacov v Slovenskej republike. Tak horúčka, strata chutí, červené oči, jahodový červený jazyk, krčné uzliny zväčšené, bolesti brucha, vracanie, hnačka, opuch, začervenanie rúk a nôh, bolestivé pohyby a exantem, vyrážka, VAERS, to je zoznam vedľajších účinkov rozličných liekov, zoznam, teda zoznam, ktorý, ktorý celosvetovo e, tieto e, nežiaduce účinky zhromažďuje. V roku 2020 bolo nula prípadov tejto diagnózy. E, na ďalší rok 2021 bolo 107 prípadov a súviseli s očkovaním mRNA vakcínami. No a spomeňme aj štvrtú skupinu chorôb, to sú nervové, to je nervové postihnutie, kde od náhlych mozgových príhod cez sklerózis multiplex až po encefalitídy, belovú obrnu a ďalšie, ďalšie neurologické príznaky a choroby e, sú bežne e, v zozname vedľajších účinkov mRNA vakcín. Posledné tri diapozitívy vyjadrujú e, výzvu, naše rozhodnutie o o výzvu e, vláde, e, odborným inštitúciám a občanom. Vážená vláda Slovenskej republiky, obracame sa na vás s výzvou. Definitívne ukončiť podávanie mRNA vakcín u detí do 18 rokov, u ktorých neexistuje žiadna indikácia tohto podávania. Žiadne opodstatnenie, aby dostali vakcínu pozastaviť podávanie všetkých mRNA vakcín, pokým neprebehnú štúdie morbidity a mortality, teda chorobnosti a úmrtnosti, v súvislosti s podaním alebo nepodaním mRNA vakcín u obyvateľstva Slovenskej republiky. A podporiť multidisciplinárnu vedeckú konferenciu o COVID-19 s medzinárodnou účasťou. Výzva vedeckej obci. Vážení predstavitelia univerzít, vedeckých a výskumných inštitúcií Slovenskej republiky, obraciame sa na vás s výzvou preskúmať chorobnosť a úmrtnosť slovenských obyvateľov v rokoch 20 až 25 podľa toho, či im bola podaná mRNA vakcína proti COVID-19 alebo nie. Výskum COVID-19 podporiť formou výskumných úloh, formou doktorandských štúdií alebo habilitačných konaní a výsledky výskumu COVID-19 zverejniť na vedeckých konferenciách, kongresoch a v odborných publikáciách. Výzva občanom. Vážení občania Slovenskej republiky, obraciame sa na vás s výzvou, pokým vláda nevykoná e, právne úpravy. Kriticky zvážiť očkovanie vás samých mRNA vakcínami proti COVID-19 vzhľadom na to, že vás neochránia pred infekciou SARS-CoV-2 ani nezabránia prenosu infekcie z vás na iné osoby, konkrétne na vaše deti či na vašich rodičov. Nedať očkovať mRNA vakcínami proti COVID-19 svoje deti, pretože nie je na to indikácia. mRNA vakcíny ich neochránia pred infekciou, ani ich neochránia pred infekciou ich príbuzných, napríklad starých rodičov. Choroba má u detí ľahký priebeh a naopak sú zdokumentované úmrtia po mRNA vakcinácii u detí. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči nejaké otázky z vašej strany. No ja by som sa spýtala, že čo odpovedali na tie výzvy? Odpovedal vám niekto na tie výzvy? Výzvu dávame teraz. Aha, až teraz ju dávate. A čo očakávate? Lebo ja neviem, my sme sa rozprávali s pánom profesorom Fischerom cez telefón s tým, že e, ja si myslím, že by mal robiť niečo minister zdravotníctva. E, ty hovoríš, že teda je skvelý, ale asi v tomto nie je skvelý, pretože okrem, kto ešte okrem premiéra Fica stojí za tým, čo vy hovoríte a v akom ste vzťahu s Kotlánom? Štefan, odpovedz je tu, čo si povedal. Predpokladajme, že každý je zodpovedný, má úprimnú snahu riadiť e, veci jemu zverené a e, my sme sa rozhodli, že dám, podáme takúto výzvu a očakávame nejakú odpoveď, reakciu a samozrejme, že tejto výzve vyhovejú. E, teda pre nás samozrejme, čo urobí pán minister, uvidíme. Má všetky možnosti a všetky šance. K tomu môžem, e, k pánovi e, kolegovi Kotlárovi povedať ešte jednu vec. E, my ho tu nespomíname ešte aj z takého dôvodu, že pred piatimi rokmi, keď pán profesor bol zlikvidovaný a musel chudá chodiť každý druhý týždeň do Michaloviec e, robiť, aby si zarobil na rodinu, ja som si dovolil medzi tým už v roku 2005 napísať pani prezidentke Čaputovej aj pánovi premiérovi. A odtedy každý rok píšem v podstate to isté, čo som doteraz hovoril, s tým, že žiadam konferenciu profesionálnu, lebo aby nevyprával kde kto do toho. Tu ja mám odpovede som dostal e, z, z dvoch úradov, ale ja už 5 rokov hovorím, čiže e, Kotal vstúpil do hry, kolega Kotal pred dvomi alebo tromi rokmi, my robíme nezávisle na ňom. Z toho, čo sme povedali, vám je jasné, čo si asi my myslíme o tejto veci. Ale viete čo? Štefan ma upozornil na túto knihu. Vážený, ja, keď som si prečítal túto knihu, mohol by si povedať názov? E, to je, to je, o, to je o, no, o, o, o, o Pfizerovej E, problematike, ktorá, ktorú napísali, teda, ktorý dal dohromady dve dámy, Naomi Wolf a Jenny Kelly. A ja si dovolím, ja, ja ju postavím takto, aby ste si mohli odfotiť, nech sa páči. A ja vám z nej prečítam, ja, keď som, ja som si to, tú knihu neže prečítal, ja som si ju preštudoval a som zrozený. Môžem vám povedať, som zrozený. Tá kniha bola vydaná v Spojených štátoch v roku 2024. To je dokumentácia o 3250 lekárov a vedcov z celého sveta, ktorí preskúmali 450 tisíc dokumentov Pfizeru a odhalujú šokujúcu detail, šokujúce detaily o skúškach Pfizerov biologické zbranie. E, konkrétne údaje s histologickým a patologickým hodnotením pri pitvách. mám strašne veľa patologických záznamov. A posmrtných vyšetreniach s odbornou analýzou ako predložené dôkazy sú alarmujúce. Autory knihy sú podľa týchto profesionálov, ktorí hodnotia tú knihu, zreli na Nobelovú cenu za medicínu a vďaku ľudstvu ja je, veľmi skrátke poviem eh, rôznym systémom. Zasahuje táto vakcína do všetkých, všetkých orgánov organizmu. Kardiovaskulárny systém. Konkrétne citujem strany, kde píšu o treba zo 1500 pacientov s vedľajšími účinkami. 66% prípadov zápaly srdcového svalu, eh, medzinárodné potvrdenie ako vedľajšie účinky COVID-19. V mozgu vedľajšie účinky umrtia, e, krvácania, vznik výdutí, mikro, výdutí v plúcach. Doktor Krüger, to je nemecký lekár, robí vo Švedsku, tam analyzoval 7500 posmrtných protokolov a dával mnohé do súvisu s vakcináciou COVID-19. Veľmi vážna vec ginekológia, porodnosť. Pokles pôrodnosti po vakcinácii v 13 západných krajinách Európy, Anglická, Velsu, Austrálie a Tajvanu. Analýza tejto súvislosti dokonca aj vo Švajčiarsku vznikla, kde poukázali na najväčší pokles porodnosti za 150 rokov. Pokles porodnosti v Európe na strane 30 v 68% prípadov, a čo som spomínal mužov, evidentný dôkaz poklesu reprodukčnej funkcie mužov, pokles sper, spermiálnej schopnosti by sa dalo povedať. Poruchy menštruačného cykle, tu e, na, na, stane, na, na niektorých z tých strán 130 žien malo veľmi vážne problémy menštruačné, to až 16% prípadov. O detskej populácii deti pod 12 rokov po vakcinácii mali 71% prípadov vedľajšie účinky klasif- klasifikované ako vážne. Od mozgových porážok, zlyhanie ladvín a ochorenia tvárového nervu. Alz- rozvoj Alzheimerovej choroby. Veľmi ma prekvapilo, že postihnutie všetkých orgánov bolo 12 760 pacientov, z toho 534 umrtví. Na pitvách sa na, ukázali na malých aj veľkých cievách zápaly, hlavne v cievách srdca, plúca a mozgu. E, natrhnutie jednotlivých častí e, aorty, hlavne tepný organizmu, s histologickými dôkazmi. V Nemecku 10 lekárov, medzi nimi patológ, biológ, biochemik, klinickí pracovníci, realizovali pitvy a histologické štúdie u 75 zosnulých pacientov, ktorí mali vedľajšie účinky po vakcinácii. Dokázaná príčina smrti z tohto dôvodu bola 77 prípadov. Syndrom náhle umrtia u dospelých. Testovanie Testovanie sa vyjadrujú na 4-5 stranách. Hovoria o testovaní ako nespolahlivé testovanie, potvrdzujúce prítomnosť koronavírusu 19. A rozoberajú klamstvá pri testovaní mRNA Pfizer injekcií. A profesor McEllow, ktorý jeden z tých, ktorý hodnotí túto knihu, e, veľmi známa osobnosť, citujem ho. V súčasnosti existuje viac ako 3000 recenzovaných článkov, ktoré opisujú poškodenia, zdravotné postihnutia a umrtia spôsobe, spôsobené vakcínami proti COVID-19. Čiže to, čo hovoríme obidvaja, a nielen my dvaja, vede, prestaňme v médiách, prestaňme skutočne kde kto už rozpráva. Už ja som v také úvahy napísal, že aj kozmonátky pomaličky budú, e, už mi tam len chýbajú. Ale dajme to do, len do vedeckej roviny, to, čo hovorí aj pán predseda vlády, aj minister zdravotníctva, na vedecké fóra. A preto chceme iniciovať vedeckú konferenciu len o víruse s medzinárodnou účasťou. A tam nech prídu tí, čo sú za a proti a nech sa k tomu vyjadrujú. Ja by som sa chcel spýtať vás o obidvoch, ako hodnotíte to, že aj súčasný minister zdravotníctva Kamil Šaško v podstate nabáda e, k k očkovaniu proti covidu. E, stále viac a viac sa objavuje opäť v médiách doktor Sabaka, ktorý bol symbolom e, toho, tej hrôzy z roku 2020 až 2023 a znova dostáva priestor a znova nabáda k očkovaniu. Vôbec sa nehovorí o tom, čo ste tu hovorili teraz vy obdvaja, o tých vedľajších účinkoch a o tom, ako to môže podporiť organizmu. Ako toto vnímate? Lebo vy ste tu naznačili, že hodnotíte pozitívne to, čo robí ministerstvo zdravotníctva, ale ja si myslím, že robia opak a od 6 mesiacov chce očkovať. Ja by som bol nerad, aby, aby boli nejaké z našej strany útoky na osobu, teda ad hominem, ale ja zacitujem pána doktora Sabaku, ktorý v máji 21 hovoril verejne v médiách, že zaočkovaní, myslíme všet, stále mRNA vakcíny proti koronavírusu a tak, zaočkovaní neprenášajú infekciu. Zaočkovaní neprenášajú infekciu. Nebol sám, bola to vlastne ošial tej doby a bola to medicína založená na výmysloch. Nie medicína založená na dôkazoch. No a musím povedať, že v oktobri toho istého roku sme mali, pán profesor je signatár, s pánom doktorom Baránkom, RNDR, E, výzvu k rodičom nepl- neplnoletých detí v súvislosti s očkovaním proti chorobe COVID-19 a vtedy v oktobri 21, čiže na začiatku očkovania, keď už mali ľudia dve a dostávali tretiu dávku, sme uviedli, že ohrozené touto chorobou sú staršie choroby nad 70 rokov, alebo osoby od 50 do 70, ktoré majú vážnu chorobu. Tie choroby boli vymenované, pardon, to bol preklik, e, vymenované vysoký tlak, obezita, cukrovka, ischemická choroba srdca, to boli najhlavnejšie z tých. Tí boli ohrození. A u detí má choroba ľahký a nekomplikovaný priebeh. To sa vedelo, profesor Krčmery o tom rozprával v blahej pamäti, No, pri prvej vlne v Slovensku, to znamená v marci, 6. marca sa objavil prvý slovenský pacient a on e, už v apríli, máji sme na odbornom fóre Tropic Team na e, Vysokej škole Sv. Alžbety e, konštatovali správy o tom, že pre deti choroba nie je nebezpečím, nie je ohrozená. V Slovenskej republike boli vlastne použité iba génové vakcíny. Boli to mRNA vakcíny od e, teda Pfizer, BioNTech a od Moderny a ďalšie tri génové vakcíny použité boli AstraZeneca, Johnson Johnson a Gamaleya a Sputnik. E, vtedy, v oktobri 21, sme e, aj vysvetľovali, že zaočkované osoby v Slovenskej republike nepodliehajú záväznému systematickému sledovaniu, ako to firma Pfizer pro forma, ale teda uviedla, že je nevyhnutné sledovanie týchto pacientov po očkovaní. Spomínam si na e, jedno očkovacie centrum v Košiciach na železničnej stanici, kde bol, boli toalety, kde ste mohli ísť na toaletu, zaplatiť tam euro a použiť ich a vedľa ob dvere ďalšie bolo cent, očkovacie centrum, kde ste mohli prísť zadarmo, uvieť svoju identitu a zaočkovali absolútne bez ďalšieho sledovania. No a vtedy sme vedeli už v 21., že zaočkovaný človek môže nakaziť rovnako ako nezaočkovaný. Vírusová nálež, nálož môže byť rovnaká u zaočkovaného a nezaočkovaného. Takže eh, keď dnes niekto hovorí, že vakcína je účinná a bezpečná, mal by teda vysvetliť, čo tým myslí, ktorá a prečo má tento no ja, ja, názor. Ja sa vyjadrím aj k tej otázke takisto. Doktor Sabaka e, si zakáda kariéru na koronavíruse, lebo obhajoval, pokiaľ mám informácie, profesoru práve na túto tému. Čiže keby sa ukázalo, že to nie je pravda, tak mu musia profesoru zobrať. E, my sme mali jedno vystúpenie spolu v slovenskej televízii, kde som žiadal, teda, aby tam prišli tí, ktorí najviac e, sú, teda sa vyjadrujú k tomu očkovaniu. A neprišli, prišli iní dvaja. A k pánovi ministrovi e, e, vlastne s každým z tých ministrov človek e, pri, pri, prišiel do stýku samozrejme v, v našej profesii. E, ja mám na neho v, v podstate pozitívny názor ja môžem povedať, z pohľadu e, výkonu, čo robí, e, ten, ten rozvoj tých e, nemocníc, však za 30 rokov sa koľko nemocníc postavilo. Teraz ide 4, 4 nemocnice idú do hry. E, hovorí sa, že či bude na to ekonomika. V tom sa ja nevyznám. Ale z, mne sa páči ten entuziasmus, že sa do toho, do toho púšťa. A čo sa týka obhajoby a týchto vecí, no tak má svojich poradcov. Je tam Slovenská, oficiálne Slovenská akadémia vied, ale aj on, aj predseda vlády, ja som zaregistroval poslednú vetu, že treba ísť podľa vedy a výskumu. A preto sme sa aj rozhodli s, s kolegom vystúpiť a ukázať a povedať aj druhú stránku a hlavne to sú čísla, to sú fakty, to sú e, patologické e, dokázané preparáty, tie spike proteíny, obrázky. E, to je, priznám sa, že keď som si toto prečítal, tak mi riavky mi išli po, po tele. Ja si myslím, že aj tie médiá, ktoré sem neprišli, E, by som im vrelo doporučil, keby si tú knihu prečítali. A viete, ja keď som e, preberal kliniku, mali sme okolo 15% úmrtnosť. Náš šéf bol veľmi múdry, ščítaný a tak ďalej, ale prepačením výsledky boli zlé. Ja som išiel do sveta, ja som išiel do Houstonu, do, išiel som do, do New Yorku, do, išiel som aj do, do Moskvy, do Kiva, Viedne a tak ďalej a som zrealizoval, prišiel domov a sme to za tri roky dostali na európsku až, až svetovú úroveň našu kliniku. Výsledkami sú tam, môže si každý pozrieť. Čiže to, čo my tu hovoríme na Slovensku, ktoré si, ktorý minister musí zakúpiť prístroj, aby si to mohli skontrolovať. Prepačte, e, ale biomedicínske centrum v porovnaní s tými tisícami vedcov, ja eh, opakujem, poďme, v, poďme na vedeckej konferencii, príďte Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vieť, príďte na takéto sympozium a tam povedzte za prítomnosti medzinárodne uznávaných profesionálov takých, že čo je, na, je vlastne pravda. Takže a ten Tomáš Salaj, ktorého si spomínal, tak ten tiež hovorí stále o tom, že, tá, že je rád, že očkoval, mal momku a podobné veci a že vlastne to je účinné, tá látka. Momentálne sa stále hovorí, že je to účinné, ale ja sa chcem kvôli deťom opýtať, no už my starí, keď odídeme, tak to prežije tento svet. Ale Uh, hovorí sa aj o tom, či ste to nenašli pri štúdiách, keď ste si tieto veci študovali, že vlastne keď boli dvaja rodičia očkovaní, a žili s tým dieťaťom neustále v domácnosti spoločnej, takže nejakým spôsobom dokázalo to prejsť aj, na, hovorím to veľmi laicky, e, dokázalo to prejsť aj na to dieťa, takže vykazuje znaky, ako keby bolo očkované. Nestretli ste sa s tým? Ja také, o takých informáciách ja ne, ne, neviem. Ale, ale mám komentár k tomu Salajú, e, čo som čítal, E, doktor Salaj. Ináč je pozorúhodné, že e, doktor Salaj skončil medicínu a išiel pracovať e, do, do Markízy. Teda nie ako lekár, ale išiel pracovať mimo svojej profesie. Ale mne sa sa spáči, vlastne on sa pridal na našu stranu. Veď som čítal jeho názor. V parlamente prečítal pán Salaj náš názor pardon, nie náš názor, ja som kardiochirurg, ja len čítam názory, preštudované názory skutočne stovky, už tisícky vážnych ľudí, ktorí sú v tejto profesii doma. Nebol si sa náhodou pozrieť do Pitivne na nejaké srdiečko, ktoré bolo nie. po covide? Nie. Lebo sa prestalo pitvať v tých časoch, to mi povedali dvaja významní patológovia. Hovoril som v, v mojej reči o tom, že bez pitvy stanoviť pitvu, e, bez pitvy stanoviť diagnózu, no Hippokrates sa musí v hrobe obracať. Môžem sa domievať, ale netvrdiť, že zomrel na toto alebo na toto. Takže ešte raz Jozef Vybel, Televízia Slovensko. Ja sa chcem ešte spýtať aj na to, že ako hodnotíte tú skutočnosť, keď ste spomínali doktora Salaja, že pred pár dňami doktor Lipták prehral súdny spor za to, že žaloval doktora Salaja aj e, Bratislavskú župu za to, že robili tie masové očkovania na štadióne na, na tehelnom poli. Ako toto vy vnímate? A prehral doktor Liptak, lebo on povedal, že to bolo nezákonné a že to bolo proti, protiprávne. Môžem sa vyjadriť trošku k slovenským kolegom? Tak e, máme aj v podtitule, e, má doktor Peter Kotlar e, pravdu o vakcínach proti COVID-19, tak e, chceli sme, aby si verejnosť médií uvedomila alebo dala odpoveď sama. Ale vyzvihnem jednu vec, ktorú doktor Kotlár, o ktorej informoval slovenskú verejnosť. A to je to, že vakcína, mRNA vakcína, môže pôsobiť v ktoromkoľvek orgáne ľudského tela. Toto povedal. A to sa preukazuje. Doktor Lakota. E, v tejto knižke sú pitevné nálezy disekcie aorty, ťažké, ťažkej choroby aorty. Niektoré mediálne známe osobnosti slovenské malo disekciu aorty. Niektorá zomrela na to, niektorú vyliečili veľmi komplikovaným spôsobom. Doktor Lakota spomínal túto chorobu a vysvetloval patofyziologické mechanizmy, ako vzniká po očkovaní mRNA er vakcínou. Niekoľko rokov 21. Táto knižka, ktorá o tom e, referuje, americká knižka je z 2024. Pitevné nálezy sú tu. Keď rozpráva slovenský lekár a slovenský odborník, nikto to neberie vážne. Keď v médiách čítame, že známy odborník sa vyjadril, určite je minimálne z Českej republiky. E, a doktor Lakota odmena za, za toto, že uvádzal choroby, ktoré, ktoré sú spôsobené mRNA vakcínami. E, odmenou jeho je, že ho prepustili zo Slovenskej akadémie vied. Že stratil úvezok v Slovenskej akadémii vied, ktorá spravila určité pokusy, a ktoré on kritizoval. Čiže e, namiesto, aby sa Slovenská akadémia vied hrdila pluralitou názorov a pluralitou informácií, tak sa zbavuje ľudí, ktorí hovoria niečo iné ako šéf tejto inštitúcie, šéfka pracovnej skupiny. A ešte k doktorovi Liptákovi, keď hovorím, že kolegov, však aj ďalší kolegovia sú. Doktor Lipták je, použijem jeho vlastný výraz, e, priekopníkom. Doktor Lipták upozorňuje na mnohé súvislosti ako praktický lekár, ktorý nezatvoril ambulanciu, ktorý vyšetroval pacientov, liečil ich počas celého covidového obdobia a navštevoval v domácnosti poskytoval oxigenoterapiu, kyslíkovú liečbu doma u pacientov. Viem od pacientky skromnej, e, chudobnej, z e, vyš, vyššieho veku, ako ju navštevoval obetavo, keď zúril vonku COVID. A pritom on e, ne, netvrdí, netvrdí, že on je proti očkovaniu, pretože on Naopak. sa hovorí, že je vakcinátor, pretože on má tisícky zaočkovaní proti chrípke, proti tetanu a iné očkovanie, ale je zásadne proti vakcinácii, proti COVID. A pritom je dlhoročný, áno, aj člen e, vakcinačnej komisie slovenskej, vlastne jeden zo zostavovateľov systému očkovania pre slovenské obyvateľstvo. To sme vlastne v, v otázke e, možnosti verejne vystupovať, tak tu spomeňme aspoň jedného vzácného kolegu, a to je pán doktor e, Bukovský, ktorý e, aj napísal svedectvo, knihu, zmazaný e, s mekým i aj s tvrdým i. Bol, e, tam je zase iné, iné právny, výsledok súdu, je to, že dostal ospravedlnenie, že bol zmazaný z e, YouTube a že naspäť je tam a aj so všetkými ním zverejnenými podcastami, ktoré mal, aj vrátane tých, ktor- kvôli ktorým bol zmazaný. Ja mám poslednú otázku, že čo si myslíte o výsledku to, tej akadémie v tom výsledku? Lebo neposunulo sa nič vlastne. Takže čo ďalej? Viem, že už ste povedali, čo ďalej vedecké sympozium, ale čo si myslíte o tom výsledku? Môžem zase zacitovať no. e, doktora Lakotu. Doktor Lakota sa vyjadril k tomuto a vlastne vysvetlil, že e, Slovenská akadémia urobila iné e, ma, pokusy, manipulácie v úvodzovkách, e, teda e, ako iné pokusné podmienky, nie, nie pokusné, vyšetrovacie e, metódy použila, ako použila e, expertka doktorka Peková. Takže tieto dva výsledky, ktoré sú, ja to poviem z môjho naozaj laického hľadiska, sa nevylučujú. Slovenská akadémia vied nezopakovala e, vyšetrenia, ktoré urobila pani doktorka Peková, ale použila iné metódy. Ja by som ťa trošku poopravil. lebo poznám Slovenskej akadémii vied kopu schopných ľudí, tu je o biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, aby sme nezahrnuli aj ostatných kolegov z tejto inštitúcie. Keď si spomínali pána Lakotu, tak on e, má svoj vlastný blog a tam publikuje svoje príspevky a napísal taký príspevok, že kedysi e, lekári alebo mysleli si, že je 46 chromozovov a nakoniec, e, keď ich niekto spočítal po 50 rokoch, prišiel na to, že je 48, neviem, či správne hovorím. A 50 rokov proste lekári verili e, tomu, čo považovali za pravdu, až po 50 rokov prišli na to, že, že, že jeden človek si dovolil niečo spočítať a nakoniec mal pravdu. Či toto nám nepripomína niečo, pretože keď začala doba covidová, tak vlastne e, do médií neboli e, pri, pripustení vlastne ľudia, ktorí si mysleli niečo iné, ktorí mali nejaký protinázor, opozičný názor. A ešte jedna podotázka, že vlastne spomínali ste často patológov, ale zahraničných. Slovenskí patológovia nič také nenašli, e, nejaké, aspoň si myslím. Lebo mali takú tlačovú konferenciu asi dvojhodinovú a ukazovali tam nejaké obrázky, vy ste, do ktorých vy viete, čo pod tým mikroskopom sledujete, ale oni nič nenašli. Áno, to, to sú vlastne také poznámky, že nie sú to ani otázky, A veľmi zaujímavé. Ja by som jednu e, zacitoval francúzského speváka Guy Béard, má, má pieseň, kde, kde spieva toto. Le premier qui dit la vérité, il, do, il doit être exécuté. Prvý, kto povie pravdu, musí byť odstránený, zoťatý. <laughs> Tak ďakujeme, ak dnes už žiadne otázky, ďakujeme, že ste prišli. No a je nám veľmi ľúto, že e, neviem, kde sa stala chyba, či boli informovaní, predpokladám, že asi áno. No ak nie záujem tých mainstreamových médií, je to veľká škoda pre... E, lebo tu Eh, obidva, keď sme eh, rozprávali spolu, tak sme hovorili o tom, že tu sa jedná už o naše deti, o naše vnúčence. Lebo tá snaha, eh, nespomínali sme o jednej veci, lebo ani sme, teda sme si povedali, že budeme rozprávať o ekonomike, ale zrejme biznis tu zohráva nemalú rolu. Takže ďakujeme za to, že ste prišli. A budeme radi, keď sa to dostvie čo najviac občanov tejto republiky. A tá konferencia. Profesionalizmus. Profesionalizmus. Lebo to, čo sa deje okolo toho, je ťažký amatérizmus. Aspoň na Slovensku. Čo je silnejší, biznis alebo amatérizmus? E, ja rád používam porekadlá za peníze v Praze dům. E, to není e, môj názor, toto všetci tí, čo sme čítovali, e, tak hovoria to im o tom istom. My sme nechceli e, miešať do toho žiadnu politiku, čiste išlo nám o, medicí, o medicínsku časť. My sme lekári, ktorí niečo v živote spravili, dokázali, sú nám ďačné stovky, tisíce pacientov a rodín,